reka duhe ikaze muge mwese mwese mukurikirana radiyo swenda gakura amakuru tubashikiriza kuri wa mungu akaba agizwe n'inkuru nkuru zikurikira ubushikiranganji bw'ubutare n'amasoko ntanganguvu bwarafashe inkuru wa gatanu yo gusubiramo ibiciro vy'igitoro litiro ya essence n'amazutu bikaba bigurwa amafaranga ibihumbi bibiri n'ijana petroli nayo ikabigurwa amafaranga igihumbi n'amajana umunani imvo zatumye haba iryo subirwamo ry'ibiciro mukaza kuzumva muri ano makuru kuri wa gatandatu haruguruwe icese urusengero rw'urutare ku musozi wa buye komine mwumba Bujumbura intara ya Ngozi umuyobozi Petero Nkunziza yari yateteka ibyo birori akaba ko igururwa ry'ugo rusengero ngo ari nk'agaseke Imana yari yababikiye kuko ngo nta kibera ubusa ibirometero 45 nivyo imbaze gukorwa ibarabara riva i Bujumbura rigashika ku rubibe rwa Tanzania riciye mu rumonge ibyo bikaba bishikirizwa n'umuyobozi mukuru ajejwe amabarabara akaba kandi yamenyesheje yuko hariho n'ibindi byigwa bijanye n'ibarabara rizohuza Burundi na Tanzania riciye mu ntara ya Cankuzo biriko kiratunganywa abayobozi b'amashure shingiro n'abinyuma ya shure shingiro barabana bagira ico bavuze ku bijanye n'ingingo yo kuhagarika ivy'imfatakibanza ibyigwa byo gutsimbataza bitangwa inyuma mutaga bitaranforcement mu rurimi rw'igifaransa muri ano makuru mukaza kukurikirana umuyobozi wa lycée du lac Tanganyika izaruze nyonkuru nkuru zigize amakuru yacu mukanye nkuru mu buryo buramvuye turase kubaha ikaze kuwa tandatu niho ishyirahamwe ry'amashengero y'urutare mu Burundi ryugurura icese urusengero rw'urutare ku musozi wa Buye commune Mwumba mu ntarangozi umugihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yari yateteka ivyo birori amyesha ko yugururwa ry'ugo rusengero ari nk'agaseke imana yari yababikiye ngo kuko ngo nta kibera ubusa akaba yakeje abitanze bose kugira ngo urwo rusengero rwubakwe turashimye imana yuko yari yatuziganije yatubikiye agaseke nkaka ngo nta kimwe kiba munsi y'ijuru imana itazi kubona kano gaseke ariko kambere gahwana yanyu n'umunsi wa mbere ugira gatandatu muri uno mwaka kandi umunsi ugira indwi tariki indwi nta gihamana kimwe je muraneza ko ari ganuke imana yari yatubikiye mu gihugu cose c'u turakeje rero ishengero ry'urutare rwa kano gaseke imana yacishije kuri mwebwe mugashikirize igihugu c'u Burundi turakeje kandi abo bose batanze kugira ngo bwari bw'imana bandanye bwaguka mu gihugu cacu Burundi abari mu madini mu mashengero atandukanye mwarakoze kuba byinshi cyane uno mwaka twari dusozereye ku buryo byabaye ibicibutso imbere y'imana ejo kugendera ubusa turabye byarangutse mu gice cyose cy'uburundi mu ntara mu makomine mu bijyanye no kwagura ubwami bw'imana turakeje abarundi bose muze mutembere ku mitumba yose ku makomine yose mu ntara zose murabe ibikorwa byiza mwene ibi byubatswe muri mwaka uheze ntabwo bishobora kwijana imbere y'imana iyo je nibutse uyu mutumba duhagaze ko ahantu mwebwe mutahaze hano nakuriye nakuze ni ngaha ibyo byiza kwirabera hano hantu kandi gasozi kitwa macamba mu bisanzwe ni ahantu hari ibiti byinshi hageze saa kumi na zibiri ku kagoroba guca hano hantu yaramaganya n'amarira kuko benshi baramererwa nabi none baba imana hindura amateka ahari amaganya n'amarira habaye umunezero bikaba kandi n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu umuhuza w'abarundi Edward Uwimana n'umutambukanyi wiwe umutambukanyi w'icegera cya mbere cy’umukuru w'igihugu abashinga amateka n'abandi banyacubahiro batari bake ku gatandatu niho icegera c'umungere mukuru wa diocese ya Bujumbura Musenyeri Anatole Rugerinyange yashikiriza icese patiri mukuru wa Paruwase ya Karinzi yo muri commune Mutambu intara ya Bujumbura iyo bikaba byari byatewe iteka n'umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda hamwe n'abashingamateka n'abakenguzamateka batowe muri iyo ntara musenyeri anatole rugerinyange yashyikirije kandi indamutso ya musenyeri mukuru wa archidiyoseze ya bujumbura evariste yagoye asabira amahoro abakirisitu ba paruwasi karinzi insiguro y'uno munsi yari ijyanye n'inkuru nziza y'umutumwa yohani ivuga ubugeni bw'ikana aho yezu yahinduye amazi umuvinyu muri iyo nkuru nziza ijambo nyamukuru ari ryo ry'ishimikiro ni iri rivuga ngo icyo aza kubabwira cyose muragikore uwo akaba yari bikira mariya yabwira abari muri ubwo bugeni gukora icyo yezu ababariye maze gica kiba igitangaro ca mbere yezu akoze mu guhindura amazi umuvinyu tubamenyeshe ko paruwasi ya karinzi itekanya guhimbaza yubire y'imyaka mirongo itanu imaze muri uyu mwaka nyine w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kubera ivyo hariko harubakwa ingoro y'imana nshasha mujanye no gucuruza igitoro naho ubushikiranganji bw'ubutare amasoko ntanganguvu bwarafashe kuri wa gatanu ingingo yo kuduza ibiciro by’igitoro Iritiro ya essence hamwe na mazutu bikaba bigiye kugurwa amafaranga n’ijana hanyuma petrol nayo igugwe amafaranga igihumbi n’amajana umunani kuko byashikirijwe na Daniel Mitabakana arongoye igisata kiraba ibitoro muri ubwo bushikiranganje mu gihe subirwamo ryatumwe nuko hagiye haraba indagurika ry'agaciro k'amafaranga y'u Burundi ufatiye ku idorari ry'abanyamerika iryo subirwamo ry'ibiciro vy'ibitoro ry'ibitoro rikaba ryaturutse ku ihindagurika ry'agaciro k'amafaranga y'amarundi ufatiye ku idolari ry'abanyamerika kagiye karagabanuka hakiyongera koko n'igiciro cy'ibitoro ku isoko mpuzamakungu cyagiye kiriyongera muri aya mezi aheze byongeye itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ryarategekanije ikori ringana n'amafaranga ijana ku iritiro imwe imwe y'igitoro kugira ngo isahirize ikiga ca leta kubera ivyo vyagiye birahindagurika ibiciro bishasha bigiye gukurikizwa muri uku kwezi kwa nzero ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ni ibi bikurikira iritiro y'igitoro cyo mu bwoko bwa esanse kigiye kugugwa kuva uno munsi ibihumbi bibiri n'ijana by'amafaranga y'amarundi iritiro y'igitoro cy'ubwoko bwa mazutu igiye kugugwa kuva uno munsi amafaranga ibihumbi bibiri n'ijana y'amarundi iritiro y'igitoro cy'ubwoko bwa peteroli igiye nayo kugugwa kuva uno munsi amafaranga igihumbi n'amajana umunani tubananiza amakuru yacu muyavugwa mu gisata c'indero abayobozi bamwe bamwe ntibakiriye neza ingingo y'ubushikiranganji bw'indero yo guhagarika vy'imfatakibanza ivyigwa byo gutsimbataza vyahora bitangwa inyuma y'umutaga mu gifaransa bita renforcement nkuko bivugwa n'umuyobozi wa lycée du lac nimbona ngo bizotuma umwimbu w'abanyeshuri usubira inyuma iyo muyobozi agasaba ubushikiranganji bw'indero kwegera ababyeyi n'abarezi kugira ngo bababaze icyo babera ingirakamaro mu guhindura iyo ngingo bwacu iyo ngingo yafashwe n'ubushikiranganje nganje ngira ngo baba bazi igituma babifashe ntitwovuga ko bihenze byaba baragiye bagaca ku mashuri bakumva cyangwa bakavugana n'ababyeyi bakumva ko bifise akamaro cyangwa atakamaro bifise ngira nabyo nyine byogira icyo bigira mugabo turazi neza ko ubushikiranganje bw'indero ari ubushikiranganje bukunda igihugu bukunda ababyeyi bukunda abanyeshuri bukunda n'abarezi nibaza ko muri ico gihe bafashe iyo ngingo boba hari igituma ngira ngo bazoronka umwanya wo kubiraba neza ariko ku bwacu twe izo ngingo zifatwa twe hari icyo twari twabishimyemo ariko twebwe ku banyeshuri ku bavyeyi no kwibaza ko atari nziza ku bumenyi twe turabona ko hashobora kuba ingaruka abana twe turabona ko bibafite akamaro baramenya bakatera imbere n'ikimenyamenyi no muri iki bibazo bya leta twebwe abana bacu baronka amanota meza bakamenya hafi ya bose munsi tuanaze mu gisate c'indiro mu bivugwa mu ntara ya Bubanza amabati 1600 ngo niyo akenewe kugira ngo hashobore gusakagwa amasomero agera kuri 40 yo muri ntara ya Bubanza ivyo bikaba bivugwa na Barthélemy Chimaye umuyobozi w'inyigisho mu ntara ya Bubanza ahamenyesha ko muri ayo masomero akeneye ibisakazo harimwo ayaguruwe n'umuyaga w'igihuhusi umuyobozi agasaba ko ubushikiranganje bw'indero go baronsa ayo mabati kugira ngo inyigisho zigende neza mu misi iheze harabwuye uruvura hitanye amazu amazu amabati menshi yaragurutse ayandi arononekara twari amaze gutanga raporo mu bushikiranganji bwijejwe turibaza yuko bazogira ico bivuze ko twarahari kete twandikiye umushikiranganji araheze y'indwi zibiri twizera yuko mu by'ukuri bazogira ico badufashije kugira ngo ayo mashuri yaguruwe amashuri ashobore kuronka ibisakazo abana bashobora kwiga neza mu ikete twandikiye ubushikiranganji usanga twashizemo amashuri yagurutse ariko hari n'amashuri nyene yarubatswe nayo nyene ugasanga mu by'ukuri nta bisakazo afise amabati twasavye ashika ku gihumbi n'amajana atandatu kuko uravye hari amashuri ashika mirongo ine yaba yubatswe mashasha adasakaye ndetse n'ayo yaguruwe byose biri hamwe tuvuga n'amashuri ashika ku mirongo ine kuko ishuri rimwe barisabira amabati mirongo ine mu gusozera amakuru yacu uburebure bungana n'ibirometero mirongo ine na bitanu nivyo bimaze gukorwa kw'ibarabara riva ibujumbura rigashika ku rubibe rwa tanzania riciye mu rumonge ivyo bikaba bimenyeshwa na vincent nibayubahe umuyobozi mukuru ajejwe amabarabara akanamenyesha kandi ko iryo barabara rizofatanya uburundi n'u rwanda ndetse ngo rikazoshika idihuba mu gihugu cya afurika y'epfo y'epfo ibarabara rya rumonge niryo nitera nitwa riva aha i bujumbura rigashika ku rwego rwa tanzaniya hano no burundi ahantu bita ku mugina iryo barabara ryaratanguye hari ibirometero mirongo ine na bitanu byakozwe kuva ku mugina gushika i inyanzarake imbere y'ibanki bcb aho hose hari kaburimbi nziza ibarabara ry'imetero ndwi riteye igomwe hacakurikiraho fazi ya kabiri rero iyo fazi ya kabiri nayo ni kwa kuri nyene abagira neza hari hazotora abagiza bakatanga agafaranga rigakogwa babone yuko eh, igihugu kiri dinamike atangorane ariko rero uriciyemo no kurumva ko ribabaje riraruhisha kuri rimwe ibinogo byinshi kanatsinda n'iryakeya amakara ryasonzwe n'imvura yaguye muri 2014 ariko kandi tumenye yuko rya barabara rica mu misozi yahamye amakara tumenye ko rya barabara rica mu modoka nyinshi cyane wose nibaza yuko havuye barabara yitwa R1 eh? rya kabiri rica mu modoka nyinshi n'ibidazwa byinshi barabara rya R2 makamba rumonge bujumbura urumva rero leta kugira ngo rikore ni ngombwa kuko haca mu modoka menshi azanye ibidanazwa haba ibidanazwa bitanga amakore amakore nayo niyaduhemba niyo yubaka ibitaro n'ibindi byinshi urumva ko leta rero kubwishira imbere ni ngombwa kandi ndabije yuko ibintu byifashe neza umunyekorero wubuye iryo rya makamba mugina amabanda rifatanye n'irya bujumbura nyamitanga cy'ibitoke rigashira kuruwa rikaca rifatana n'ica habita intende z'imicyazo mu Rwanda rikazoca bana no mu Buganda umva bita corridor nord bakeneye gufatanya ikere muri Egypt na Durban muri Afrika du Sud yuko ni umugambi zo kugwa buke buke buke buke buke bitunganye kandi aziko bizotungana mumenye ko nibarabara rifatanya Burundi n'igihugu cya Tanzania riciye mu cankuzo iherezo riri mu byigwa tukaba dukengurukiye mwese muri kamara dukurikirana gabriel rugindavye riko ndabashikiriza kandi bifuriza ko muruhanirwa mugire umunsi wa mungu mwiza imana ibane namwe